Tawa Kaj capítulo. Jesús ta diablo tentas manta. Chuya ESPÍRITU pa juntas jordan mayumanta Jesús kotichkapting mi, paita chuya ESPÍRITU POSARORJA porunman. Chaypim tawachunka PUNCHAUPUNE diablo pa tentas karja. Chay punchaukunapi mana imatapas RAIKUM yarjarachikurja. Chaymi diablo nerja. Dios Diospachurin kairumitayaka machi tan tantayarunanpaq, nispa. mi Jesús nerja. Biblia mnin. Runaja kausanga mana mikuyllawanchu, nispa. Chaymi altor homan diablo pusaruspan, y hawarikachirqa kay pachapi nación konata. Enaspam nerja. atita. Kai nación konata gobierna equipa. Chhaynataq sumaqllaña kaynintapas. Ñuqam chaskirqani kay atiytaqa. Tuku pimampas kai huiman. Tukuy kaykunaqa hampam y koptikeja. nispa. Chaymi ñatag nerja. Bibliam nin, Señor Dios leikitam adoranki, paillatataqmi serbenkipas. nispa. Jerusalén man diablo posarus nyatagmi, templo pahawan pisayay nerja. Dios pachurin caspaikija kaimanta pawaikuy. Biblia nin. Hamraikum Dios kamachenja ángel ninkunata wahaychasunaykipaj. Paikuna mahapisunki, rumiman chakikita mana takakunaykipaj. Nispa. Jesús nyatagmi nerja. Biblia aman proebaman CHURANQUICHO Señor Dios nikitaja, nispa. CHAIKUNAWAN mi diablo azorikorja punchaukama. Galilea laupi Jesús MANTA. Chuya espiritupa kalpanchasqan Galilea lauman Jesús kutiroptinmi, liu yaktakunapi paymanta rimarqaku. Unyunakunanku ASIPI mi llapallanku alabajko. Nazaret llaqtapi Jesus yachachisqan manta. Yachasqan Nazaret llaqtaman Jesus kutiruspanmi, samana punchawpi costumbrinman hina huñunakunanku wasiman yaykuykurqa. Bibliata leynanpaq sayariykuptinmi, Diosmanta willakoq Isaíaspa libronta quykurqaku, chaymi kichaykuspa leerqa. Señor Dios Diospa espiritunmi ñuqapi kachkan. paymi asiypiwan taliwaspan Sapachawarja. Wakchakunaman aling noticiata willanaypaqmi sapachawarja. Presuchashakunaman kaqkunaman y Niausakunata kachamuarja. cachamuarja. hawarichinaypaqmi kunata libra libranaypaqmi cachamuarja. Chainapi, Señor Dios pa huatamanta Libro tawichqaykuspan y haywaykuspan ñataqmi MI PAIKUNATA NERJA. paykunata a pihinapas, kunang MI kay palabrakuna complicoron. nispa. Sumaqllaña nisqankunata uyarispankum manta admirasqallaña Jesusmanta allinta rimaspanku NINAKURJAKO. PAIGA manachum Josei pajorin. Nispanco. En mi Jesús ñataq nirqa. Nishankupi hinapas, niwan kichigman. Yao hampik, hikikira hampi karamuy, Capernaum peruras kai hinaya, kay rurai. ruray, nispa. Chigaptapunim nikichik, llaqtanpiqa manam allin manta, Diosmanta dios dios Diosmanta eleaspa Eliaspa uninkonapim, y KARHA kimsawata partin. Chay watakunapi achkallaña biodakuna Israel nacionpi Pikachkaptimpas, manama Eliasha Eliasqa Karha, karqa. Kachasha Karha, Sidon Lau sarepta llaqtapi YAMANGMI viudallamanmi. Elisiopa Pumpi achkallaña liprawan UNJUJKUNA Israel PIKACHKAPTIMPAS kachkaptinpas, manan paikunachu sanuyachisqaqa carjaco aswanja sirianasyunmanta Chaita namanllam. Chayta uyariruspamkum, Muñunakunanku wasipi lliwronakuna anchallataña Jesús Atariruspankum Jesusta aysarurqaku llaqtapa HAWALAUNIMPI jajapatankama, chaymanta tanhaykunankupaq. Payñataqmi chawpinkumanta Demonio DEMONIO Grunata Jesús manta. Galilea laupi Capernaum llaqtaman charuspanmi, uñunakunanku wasipi achacherja samana punchaupi. Atiwan rimasqanta uyarispankum runakuna kurhaku Uñunakunanku wasipim kachkarja demonio runa. Paymi y nerja. Yau Nazaret llaqtayuq Jesús, imatataq munanki ñuqaykuwan? Ñakarichiwanaykikupaqchu amurqanki? Ñuqaqa yachaninpim kasqaykita. Qamqa manta hamuspa mana uchayuqmi kanki. Jesús ñataqmi demoniota qaqchaspan nirqa. Upallay, hinaspa lluqsiy kay runamanta. Nispa. Chaymi demonioñataq runakunapa chawpinman, chay runata wikuteruspan mana imanaspalla lluqsirurqa. Runakunañataqmi admirakuspanku ninakurqaku. Imataq kayqa Munayninwang hinaspa ati mi, kamachiptingmi, demonyokunapas lluqsin, nispa. mi Hinaptingmi Kapernaumpa muyurignin llaqtakunapi, paimanta anchallataña Pedro Pedropa suegranta Jesús sanuyachisqanmanta. Jesusmi huñunakunanku wasimanta lluqsispan, Simonpa wasinman rerja. Chayman mi, Simón suegran sinchi calenturaban cachcasja. chaime Jesús ta corjaco. Jesús Jesús mi calenturata en Hinaptinmi calentura chaipunilla Chaypunilla hatariruspanmi paikunata serverja. Achka unjujkunata Jesús sanuyachisqanmanta. Inte siqaykuytaña Jesús Jesús Jesús pusaramuptinkum, makinta sapakamaman churaykuspan yanuyarachirqa. y demoniokunapas hamjakan lluqsirqa. dios DIOS PACHURINMI. NISPANKO. JESÚS MI ICHAGA demoniokunata jachchaspa mana de paymanta rimanankuta. y yacharqan PAIJA Cristo kasjanta. Galilea laupi willakusten Jesús MANTA. Jesús Achikiaramuptinmi chunniqman Jesus en Hinaptinmi runakuna maskaspanku tarirurqaku. y munapting harkayta Jesús Nerja. Jesus pa' Diospa manta allin noticiataqa, wakin llaqtakunapipas kunaimi, Chaypaqmi ñuqataqa kachamuarja. Nispa. Chaymi ha judiokunapa huñunakunan wasikunapi por porerja.